2008ko hauteskundetako emaitzak kontutan hartzea eta heleparen biltzar orokorra horren arabera ordezkatua izatea eskatzen du EH baik. Erritikietan, hau zapesa izanen da ordezkaria, baina ordezkari bat baino gehiago diren herrietan, demokrazia aplikatzea eskatzen dute Anita Lopepe. Google egiten dugu, um, erri elkargoko ordezkaritza aldatuko den errietan, erri batzutan izanen dira gaur egun baino gehiago, beste batzutan gutiago, erri horietan aplikatua izan da uh, eh, banaketa bat, 2000 malaueko hauteskundetako bozen arabera, hori delako demokrazia eta hori delako lujaldearen ainistasun politikoaren irudia hobekian errespetatzeko manera bat. Beraz badira hainbat eh, erri, zointan, horren arabera, eh, abertzale batzu, hautatuak izaiten alko diren, uh, biltzak horoko baitan eta, eta guk dei bat egiten dugu uh, irizpide arabera egin ditizan eh, banaketak. Momentu zerriko kontseiluak hasiak dira beren ordezkariak bozkatzen, baina batzuetan jadanik abertzaleak ez dira ordezkarien artean sartuak. Anita Lopepe. Egi batzutan eh, orain egiten ari dira, beraz eh, ez pentsatzen denek autatua dutenik, egi edo zuen gisaz hauzapesa izanen da autatua dena, hor ez du bizikit arterik usten, eta gero badira egi batzu, ala nola kanbo, uh, doni baneloitzune, baiona, nun hor uh, dezkari kopuro aldatzen dena, orain artekotik, eta horietan egin diteken uh, indar bat, nahiz orain arte jakin dugu kanbon hasteko egin zela autaketa hori, eta autetxia bertzale bat logikaz izan beharko bazen ere, ez taula Hortaz gain, erran bezala diskriminazioaren kontrako borroka, demokrazia parte hartzailea, parekotasuna, hizkuntza politika eta ipar euskal herrikoak diren beste hainbat gai ere kontutan hartzeko eskatzen dio EH baik elepari.